Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtena innaka enta l'alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilman ya rabbil alamin.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 Kao što svaki vjernik i vjernica trebaju se podučavati kako napredovati u svojoj vjeri, šta to moraju znati i raditi da bi bili dobri vjernici, isto tako na drugoj strani moraju se upoznavati šta ih sve slabi u njihovoj vjeri, šta ih sve odvodi od Allahove vjere, pravog puta, u stramputicu, zabludu, šta i ko. U Kur'ani Kerimu, čitajući Kur'an i također hadisa Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, nalazimo spomen određenih stvorenja, bića koja iskazuju veliko neprijateljstvo prema čovjeku. Nastoje svim mogućim sredstvima čovjeka odvratiti s pravog puta. To su šeitani, džini, nepokorni džini, maridi. Allah subhanahu wa ta'ala mnogo govori o njima u Kur'anu i Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svome sunnetu hadithu. Cilj šeitana i njegovih sluga, njegovih potomaka, nepokornih džina, jeste da odvrate čovjeka s pravog puta. A nakon što ga ostave, odvrate s pravog puta i ostave ga u stramputici zabludi, onda ga oni potpuno i ostave. Oni ga napuste. Svoju misiju su, svoju misiju su oni završili. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala te detalje spominje također u Kur'anu, pa kaže u suri Al-Hashr, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك Slični su šeitanu koji kaže čovjeku ne vjeruj, nemoj da vjeruješ. Uz ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala pa kada čovjek postane nevjerin kaže šeitan ti se mene više ne tičeš. Ja sam čist od tebe. Ja sam tebe odvratio. Ja sam postigao ono što sam htio. Također spominje se u prvoj bici za islam u bitci na Bedru, kada su mušrici i mnogobožci izašli da se sukobe s muslimanima Medine, šeitan je podgrijavao situaciju i posticao mušrike, mnogobožce na svaki mogući način, bodrio ih da izađu, da završe sa muslimanima. Međutim, kada su se sukobila dva safa, kada se sukobila nevjernička, mušerička vojska sa vjerničkom, s muslimanima, kada je šeitan ugledao muslimane, odnosno kada je šeitan ugledao uz muslimane meleke koji su došli od Allaha subhanahu wa ta'ala kao podrška, pomoć vjernicima, muslimanima, tada je šeitan, dakle, nakon što je izveo mušrike mnogobožce na vojno polje, rekao inni beri um minkum ja odlazim od vas, ja sam čist od vas, vi se mene više ne tičete, ja vidim ono što vi ne vidite, ja se bojim Allaha. Dakle, to je cilj šeitana i njegovih potomaka, da ljude odvedu s pravog puta, na razne načine. Nakon što odvedu čovjeka s pravog puta, onda ostavljaju tog čovjeka, idu za drugim. U nekoliko naših narednih emisija, ako Bog da će govora o najprisutnijim metodama, putevima, načinima kako šeitan u džinskom i ljudskom izgledu odvraćaju čovjeka s pravog puta. Odnosno, nastoje otežati čovjeku pravi put. Nastoje čovjeku otežati život na ovome svijetu. Toliko da čovjek poseže na razne načine, za raznim lijekovima, raznim liječnicima, samo ne bili sebe izliječio i počesto poseže za zabranjenim. Smatra da se liječi, a naprotiv još više i više odlazi u propast. Još više i više bolest produbljuje. U našim narodnim emisijama, ako Bog da govorit o najprisutnijim bolestima ove prirode kod nas – o uroku koji je posljedica i džinskog i ljudskog djelovanja, zlih ljudi i zlih džina, o sihru kojeg spravljaju zle osobe, sihrebazi, vraćari, gatari uz pomoć džina, uz pomoć šeitana. Također sam džinski napad na čovjek, odnosno ulazak džina u čovjeka, to također dešava se ili po naredbi vraćara, gatara, sihirbaza ili samovoljno od strane džina ili sam čovjek uznemiri džina nepoznavajući određene propise pa džin ulazi u njega i nanosi mu zlo. Kako se zaštititi od svega toga? Šta raditi? Da nam se nešto od toga ne desi? Kojim dovama, zikrovima obraćati se Allahu subhanahu wa ta'ala u cilju zaštite? Ako nam se to i desi, kako da se riješimo ovakvih bolesti? neka niko ne kaže nema toga kod nas. I te kako ima. I te kako ima. Kamo sreće da ljudi poznaju ove propise, da se štite ili ukoliko obole primijete kod sebe određene simptome o kojima će biti riječ, da se liječe na ispravan način. 90% oboljelih je zasigurno oboljelo je od ovih bolesti htjeli mi to priznati ili ne. Ali da odemo na ispravno liječenje, kako se ispravno liječi, vidjeli bismo doista da je ovo, da je ovo istina. U ovoj našoj prvoj emisiji kod govora o ovim bolestima, ovim temama, progovorit ćemo nekoliko riječi o samim tim stvorenjima, bićima, koji su najčešće oni sredstvo napadanja čovjeka, nanošenja zla čovjeku. Dakle, nekoliko riječi o samim džinima i šeitanima. Oni predstavljaju treći svijet. Ako govorimo o nama, ljudima, insanima, melekima i dakle oni su treći svijet. Razumna su stvorenja kao i ljudi i meleki imaju mogućnost spoznaje razumijevanja i oni su Allahovi robovi. Allah ih je stvorio kao i nas ljude i nama i njima naredio je ibadet da svi obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako Allah subhanahu wa ta'ala, naš uzvišeni gospodar, prejasno kaže u 56. majtu sure Az-Zariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nijednog džina i nijednog čovjeka nisam stvorio osim da me obožava. Stvorio sam zbog toga i džine i ljude da obožavaju mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, i cilj njihovog stvaranja je obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne nanošenje štete, zla, uznemiravanje drugih, činjenje loših dijela i slično. Međutim, činjenica je da su i ljudi takvi, da dobar dio ljudi je takav. Zato će Allah subhanahu wa ta'ala napuniti i ljudima i džinima i džennet i džehennem i džennet i džehennem Allah subhanahu wa ta'ala je to obećao. Svijet džina razlikuje se od svijeta ljudi i meleka po određenim osobinama i također u određenim osobinama poisto vjećuje se. Jednak je svijetu džina i ljudi. Jednak je po tome dakle, što je Allah subhanahu wa ta'ala dao i ljudima i džinima razum, mogućnost poznaje i razumijevanja, dao im je, naredio im je da Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju da se klone, klonu onoga što je on zabranio, kao što je to dakle naredio, naredio i ljudima. Dok za razliku od ljudi razlikuju se dakle džini po svojoj osnovi od čega su stvoreni i dakle po svome izgledu, odnosno svojoj iskrivenosti. Džini, za razliku od ljudi, se ne vidi. Zbog toga se i nazivaju džini. Zbog toga se i nazivaju džini. Dakle, džin jeste nešto dakle, što, je, što je skriveno. Kao što se i džennet naziva džennetom jer je džennet skriven, nemoguće je da ga prije svega sada vidimo na Dunjaluku, a isto tako naziva se džennet zato što je prekriven krošnjatim velikim stablima, dakle unutar dženneta ne može da se vidi iz polja. Unutrašnjost ne može da se vidi iz polja jer Dakle, džennet je bašta koja je opkružena krošnjatim, krošnjatim stablima. I također u arapskom jeziku se za plod u majčnom stomaku kaže dženin, jer je dakle on skriven. Ne može da se tako lahko, tako lahko vidi. Brojni su dokazi postojanja džina. Džini doista postoje. Kur'an govori o njihovom stvaranju, od čega su stvoreni i također hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Također da postoje, da se bave raznim dijelima i sl. Pa jedan od hadisa koji nam prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, u njemu stoji da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kada čujete kukurijekanje pjetla, molite Allaha subhanahu wa ta'ala za dobro od njega, od Allaha subhanahu wa ta'ala jer je on vidio meleka Meleki kao i džini su skriveni, ne vide ih. Ljudi ne mogu da ih vide. Jedino koliko se meleki, jer imaju tu mogućnost, dozvolu od Allaha subhanahu wa ta'ala, ukoliko se prikažu u ljudskom liku, imaju mogućnost, dakle, pretvaranja u druge likove. Pa ukoliko se, dakle, pretvore u ljudski lik, onda može čovjek da ih vidi, međutim on ne zna da je to melek. Kao što se dešavalo za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu sam da bi melek Džibril dolazio u ljudskom liku. Dolazio je poslaniku alihi salatu sam pred njegovim ashabima, miješao se s njima, nije mogao da dođe u svome stvarnom izgledu. Dolazio bi među ljude, pa je dolazio u ljudskom izgledu. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, ukoliko čujete kukurijekanje pjetla, onda molite Allaha subhanahu wa ta'ala za dobro od njega, jer je vidio meleka, a meleki aminaju na dovu vjernika. Tada, kada čujete da kukurijeće pjetao, molite Allaha subhanahu wa ta'ala za dobro, jer tu je negdje u blizini melek, dok ukoliko čujete revanje magarca, onda se utječite Allahu od šeitana jer je doista taj magarac vidio, vidio šeitana. I ovo je dakle samo jedan od hadisa u kojima se spominje postojanje, postojanje džina, a kao što ćemo čuti u Kur'anu nalaze se brojni ajeti u kojima se spominje od čega su oni stvoreni. Od čega su oni stvoreni? Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Hijr 27. ajetu وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ سَمُونَ I mi smo džine stvorili još prije. Džini su stvoreni prije ljudi. Džini su stvoreni prije ljudi i džini su postojali na zemlji prije ljudi. Zato, kako stoji u suri Al-Baqare, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao svojim melekima da će stvoriti wa id qala rabbuka lil malaikati inni kada je melek rekao svojim melekima kada je tvoj gospodar o Muhammede rekao svojim melekima doista ću ja stvoriti čovjeka i učiniti ga svojim namjesnikom na zemlji kalifom, namjesnikom koji će sprovoditi moje naredbe i zabrne. Pa su tada meleki rekli za ćeš stvoriti, dati ponovo stvorenje na zemlji da, koji će prosipati krv, koji će činiti nered Kažu komentatori, zašto su ovo meleki rekli? Zbog toga što su džini prije ljudi boravili na zemlji i vodili su ratove, ubistva, nerede činili i slično. Pa dakle, meleki su uh, džini su stvoreni prije ljudi. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hijr i mi smo džine stvorili prije. Dakle, prije čovjeka stvorili smo minari semum od, dakle, vatre. Pojedini islamski učenjaci spominju taj period prije na koliko su stvoreni džini, međutim, dakle, nema vjerodostojnog dokaza koji može da potvrdi taj, taj podatak. Allah subhanahu wa ta'ala također u suri Ar-Rahman 15. ajetu kaže وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ I Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio džine od vrhova plamena. Od vatre, međutim, dakle, od vrhova plamena. Tako, dakle, stoji i Ibn Abbas radijallahu anhuma kao najpoznatiji komentator Allahove knjige kaže da je marriage minar u stvari jeli, vrh plamena i slično su govorili i drugi islamski učenjaci poput imama Neuvija koji kaže da je to vrh plamena koji je pomiješan sa crnilom vatre. Allahov poslanik alihi salatu wasalamu hadisu koji nam prenosi Ajša, radi Allahu anha kaže meleki su stvoreni od nura. Meleki su stvoreni od svjetla, dok su džini stvoreni od vatrenih plamenova, a ljudi su stvoreni od onoga od čega, jeli, kako vam je poznato, stvoreni su od zemlje. Meleki su stvoreni od svjetla, džini su stvoreni od vatrenih plamenova, dok su ljudi stvoreni od zemlje. Međutim, ovdje je potrebno naglasiti dakle, da je to od toga su stvoreni i ljudi i džini, prvi čovjek je stvoren od zemlje. I šeitan je stvoren od vatrenih plamenova. A zatim kasnije, odakle ljudi, odakle džini, oni su nastali dakle iz bračnih zajednica. Kao što čovjek danas dolazi na ovaj svijet od oca i majke, majka ga rađa Isto tako, dakle, i džini stupaju u bračnu zajednicu. Oni imaju svoje potomstvo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا Zar da šeitana i njegove potomke, njegovo potomstvo koje se rodilo od njega, uzmete i obožavate pored mene, a on vam je, šeitan vam je otvoreni neprijatelj. Dakle, i kasnije džini dolaze na ovaj svijet na takav način, jeli što stupaju u bračnu zajednicu, rađaju se slično kao, kao i ljudi. Rekao sam, dakle, što se tiče mudrosti, cilja stvaranja džina, Allah subhanahu wa ta'ala prejasno o tome kaže u svojoj knjizi da je i džine kao i ljude stvorio samo da njega Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog obožavaju, da čine samo njemu ibadet, pa da zato budu nagrađeni i ukoliko se okrenu od toga činjenja i ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala zasigurno da budu jeli kažnjeni džini kao i ljudi umiru džini kao i ljudi umiru jer Allah subhanahu wa ta'ala svim stvorenjima je propisao smrt džini borave na zemlji džini nemojmo misliti da borave negdje tamo daleko negdje na nebesima i slično možda poneki borave i gore ali oni borave na zemlji Allah subhanahu wa ta'ala je rekao kullu mena alejha fan. Sve što je na zemlji prolazno je. Sve što postoji na zemlji ono prolazi. Njemu je propisana smrt. To će dakle nestati. Pa tako dakle i džini, oni umiru. Kao što umiru ljudi. Kako umiru? O tim detaljima nismo obaviješteni i ne bismo ni trebali se upuštati u to. Koliko žive? Nije nam poznato. Poznato nam je jedino da je Iblisu, dakle, prvom koji je stvoren od vatrnih plamenova, dakle, džinu, šeitanu, Iblisu, da je njemu dat dug život. A ostalima, to nam nije poznato. Njemu je dat dug život jer je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon što je odbio da padne na seđdu poštovanja Adamu, nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio prvog čovjeka Adama, alihi salam, i naredio melekima da učine seđdu poštovanja Ademu, među tim melekima bio je i Iblis. Iblis nije od meleka, on je od džina, on je šeitan, on je džin. Kasnije je dobio ime i šeitan i Iblis. Dakle, bio je s melekima. Pojedini komentatori kažu zbog svog ogromnog znanja, bio je mnogo učen, pa se zbog toga uvrstio i boravio s melekima. Pa su meleki svi pali na seždu poštovanja, odazvali se Allahovoj naredbi. To je bilo to je bio način iskazivanja poštovanja Ademu, a ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. To nije bio ibadet Ademu, ne, već je bio ibadet Allahu jer je to Allah naredio, a ono što je Allah naredio, to što se izvršava, time se čini ibadet Allahu, ne nekome drugom. Pa su svi učinili seždu poštovanja Ademu dok Iblis nije. Iblis je odbio. Šeitan Iblis je odbio. Pa tada je Allah subhanahu wa ta'ala protjerao ga iz dženneta. Protjerao ga iz dženneta. I tada je Allah subhanahu wa ta'ala obećao da mu se neće smilovati, da će uvesti u vatru i njega i sve one koje on zavede. I kažu komentatori da je tada dobio ime Iblis, I da je tada dakle dobio i ime, nadimak, oznaku šeitan, jer iblis dolazi od glagola eblese blisu, što znači onaj koji je izgubio nadu Allahovu milost. Onaj koji neće zadobiti Allahovu milost i također šeitan od glagola šeitane, što znači dakle onaj koji je udaljen od Allahove, Allahove milosti. Dakle, tada, Kada je saznao šta ga čeka, rekao je, zamolio je Allaha subhanahu wa ta'ala, rekaoši, kale rabbi fe anzirni ila jevmi ubathun. Gospodaru, ostavi me u životu do dana proživljenja, ne samo dakle do dana nastupa sudnjeg dana, kada svi pomremo, do tog trenutka, ne, već do dana proživljenja. Do dana proživljenja. Zarekao se da će do tog momenta, do tog trenutka zavoditi ljude. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao fa inneke minel munzarin. Ti ćeš biti ostavljen u životu do tog trenutka do kojeg si tražio. Dakle, njemu je dat dug život, ostali koliko žive, to nam, to nam nije poznato. I šta će se desiti s njima? Desit će se kao i s ljudima. Oni koji budu pokorni, bit će nagrađeni od Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni koji budu nepokorni, bit će kažnjeni od Allaha subhanahu wa ta'ala privremeno ili vječno zavisno u čemu budu iskazivali nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kroz Kur'an, Allahovu knjigu, i sunnet Allahovog poslanika alihi salatu uslam saznajemo da džini imaju ruke, imaju noge, imaju oči, da vide, da čuju i slično. Međutim, kakav je izgled svega toga, to nam nije pojašnjeno. I o tome, dakle, ne treba govoriti i ne treba slikati, crtati, prikazivati džine u nekom izgledu, jer to nikome od nas nije poznato. O tome se može i smije govoriti samo na osnovu vjerodostojnih hadisa ili kuranskih ajeta, a kuranski ajeti o tome ne govori, niti ima vjerodostojnih hadisa o tome. To je skriveno od naših očiju, zovu se džini, zato što ih ne možemo vidjeti, zato što su skriveni i ne može čovjek onda da govori o neviđenom gajbu na osnovu svoga razuma. Može da govori samo na osnovu Kur'ana i vjerodostojnog hadisa. A o tome, dakle, nema ništa niti u Kur'anu, niti u vjerodostojnom hadisu. Pojedini detalji njihovog izgleda spominju se u Kur'anu. Međutim, izgleda šeitana, šeitana i blisa, pa se kaže da će plodovi stabla ze kum u džehennemu, plodovi koje će jesti stanovnici džehennema i od njega se gušiti, da će ti plodovi izgledati poput šeitanove glave. Pa kaže Jalla Vala, tal'uha ke ennehu ru'usu šejatin. Njihovi plodovi, plodovi tog, tih stabala zekum, izgledat će poput glava šeitana. Također, stoji u hadisu da je rekao poslanik alihi salatu sam ne klanjajte svoje namaze pred sami izlazak sunca i pred sami zalazak sunca ne klanjajte svoje namaze pred sami izlazak kada sunce izlazi, kada se pojavljuje i kada sunce zalazi, jer sunce izlazi i zalazi između dva šeitanska roga. Tako je došlo u hadisu, jer dosto na hadisu. Ne klanjajte svoje namaze pred izlazak sunca i zalazak sunca, jer sunce izlazi i zalazi između dva šeitanska roga. Kaže se u komentarima da ima ljudi koji obožavaju sunce, kao što nam pozna mnogobožci koji obožavaju sunce. Pa šeitan, da bi bio i on istovremeno obožavan, pojavljuje se na mjestu gdje izlazi sunce. Pa oni koji se okreću prema suncu, obožavaju ga kada ono izlazi i kada ono zalazi, onda dakle na takav način čine i badet i šeitanu. U ovom hadisu dakle jasno vidimo, saznajemo da šeitan jeli, ima, ima rogove koja je hrana i piće džina, čime se hrani, čime se piju, e, šta piju, kojom vodom i ostalim pićima i slično se poje, došlo je u hadisima da je hrana džina, ali vjernika, pokornih džina. Dakle, ima džina koji su vjernici, ima ih koji su nevjernici. Kao što džini vjernici borave na mjestima na kojima borave i vjernici ljudi, Dakle, u mesčidima, na mjestima gdje se govori Allaho i vjeri, na mjestima gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala, na lijepim, čistim, mirisnim mjestima, tu borave vjernici na drugim nečistim mjestima, na raskrsnicama, na putevima, na e, dakle, smetlištima i slično. U nožnicima tu se nalaze nevjernici, džini, nepokorni džini. Dakle, imamo i pokorne i nepokorne džine. Pa što se tiče harane pokornih džina, odnosno vjernika, to je dakle kost, svaka kost koju mi ostavimo dakle nakon svoje hrane, nakon što pojedemo meso i ostavimo kosti, oni se hrane tim kostima. Zato dobro, ipak vodimo računa i gdje ostavljamo te kosti. Međutim, meso nad kojim, na čijim klanjem je spomenuto Allaho ime. Upitan je Allaho poslanik alihi salacom od samih džina. U Kur'anu se spomnije da je Allah, da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Muhammedu alaihi salatu sam da uči Kur'an džinim. Poznato je, li spomnije se da jednu večer otišao i učio o Kur'an džinima. Ujutro je pozvao svoje ashabe i rekao hajte sa mnom zajedno do mjesta pokazat ću vam gdje sam sjedio sinoć i učio Kur'an džinima. I oni su ga posle pitali, džini su pitali Allahovog poslanika alihi salopcom određena pitanja, između ostalog pitali su ga i o svojoj hrani. Pa je rekao, vama pripada svaka kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime, ako ja dospije u vaše ruke i balje ga vaših životinja. Dakle, vama pripada svaka kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime. Prilikom čijeg klanja je spomenuto Allahovo ime. Također je rekao ljudima, ne čistite se baljegom i kostima, jer je to hrana vaše braće džina, dakle vjernika. Međutim, što se tiče džina nevjernika, oni dakle jedu svaku hranu pri čijem jelu se ne spomene Allah. Meso i kosti pri čijem klanju se ne spominje Allaho subhanahu wa ta'ala ime. Dakle, svaka hrana kod koje se ne spominje Allaho ime, tu hranu jedu i džini šeitani. Mi njih ne vidimo. Nemojmo nikada izgubiti iz vida, nemojmo smatrati da su to priče, bajke, da su oni negdje drugo. Oni su tu pored nas. Zato i učimo kako da se obhodimo s njima. Možda s vidljivim neprijateljem lakše se obhoditi, odnosti, poznato ti je koje šta je, vidiš ga, međutim ovaj tvoj vječiti neprijatelj koji nastoji da te odvrati od Allaha, nastoji da ti oteža tvoj život, tu je pored tebe. Zato smiri se, poslušaj, poduči i svoj život uljepšaj. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala da te učvrsti na pravom putu, ali isto tako i ti posegni za svim onim kako ćeš se osigurati da budeš na pravom putu. Dakle, ovo je bilo nekoliko detalja o samim džinima, dakle o njihovom postojenju, da oni postoje, da su tu pored nas, e, kako izgledaju, čime se hrane i ostalo. A ako Bog da u našoj narodnoj emisiji govorimo detaljno o jednoj i kako proširenoj pojavi koja uzrokuje mnoge bolesti, a može da uzrokuje i smrt ljudi. A to je urok, ako Bog da o tome govorimo u našoj narodnoj emisiji.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 Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahuma ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. No, no, no, no, no.